يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال صلى الله عليه وسلم أورغس أبو البوغو ألا أنبئكم بأكبر الكبائر جنس نجد بيتنشتلا بيشنغو جحيا مناحل شالن أبو أورغس أبو البوغو ишраку биллаҳи аллаҳ ҳасте ширкаби аллаҳ ҳасте акалчи койбугил бишингу худия гунаҳ قبولیم عبادت خود احیا خود هر یا خود سندوت بگونگی الله از عقل چی کوی هدوگی دشید بیشن بودیا بونه کی ابن اولو اوان بسا وقوق الوالدین ابن این سوی عقوبت لی هدوگی را کی ابن بودیا بونه کان متکا ام اوار بوک ان لامو گیچون وگون فجلسا اوار بودو گیچون قار گیچون اوار بس ابلوگو ala wa qawlu zuri heresya rahbitin wa shahadatu zuri heresya muhihabi hedna takrar havlu tingi awara gasa ashab zat awligo wutsuni gichol anil hav awara qaz ahmas mhaqa bukum kemas awara bichamila vegun ukara awara shirkasugi rukuqatugi bichmasa vegun ukara awara ҳамма цвада хур хараҷу бичмехаст ავარდას ყარ წოლიგო ავარგო როდურ წოლიგო ავარდასა ემე თაქარ ჰაბულიგო შეგურონანი ჰებუკინასა მაც ეს ჰაბულე მონახ ემე როჩი ჯინი ხოლე ემე როჩი ასტას ხოლე ბუკინას იბნუ მასუდის აულუგო რადიალლაჰუ ანჰუ მა შაიუნ აჰვაჯა ილა ტული სიჯნი მილ ნისანი მაც ამდასა ემე რაფ თუსნა ხასლუჯანი ამის ხოლე ბუჯი ჩილა ჯიასა жак бицбот умцинги афатул лисан мацалту балаххачиаси буге шай пешку бицуне абу хурайратис аб бицам хадисал буго радиаллаху анҳу эс абулигужидра анил аварагас абуле салаллаху алайҳи васаллам инна лабда лаятакалламу билкалима цолагас абулила раи цуҳу раи ма ятабайяну фиҳа шибниги пикругиҳа бичго قام يتلج وتحراعي أبز به للإنسان سا يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب هبراعي سباخم ميلا هيتشي ججحة فوت إركم به للا مشرق مغرب الدسة دي غاريدا منزله هدين أبي هريرة بسر حديث البوغو أورغس أبو لغو صلى الله عليه وسلم إن العبد حق هم لا يتكلم بالكلمة أبو للتحراعي min rizdani lahi ta'ala Allah razi sijin git buge ma yulki biha balan shibni git ar urgi biha bičko adunin hesta Allah jim da sun razi sijin zres bugrani hebra'ya da sun Allah asheu ul khulit singi darajatin imen al darajat wa inna l'abda hedin gularas la yatakallamu bil kalima tura'i abu lila min sakhat illahi Allah asun sin bakhi jim buge შიბნიგი ურგენგი ჰაბიჩკო კვარგი ჰაბიჩკო ცორაი აგულილა იაჰუი ბიჰა ფი ჯაჰანნამ ჰებ რაი საბახმილა ჰევილა ჯუჯაჰა ფურეხულ ალლაჰას ბუხარას ბიცარ ჰადის ბუგო ჰებ მაცასუ ბალაჩიას ბუგე ქასირათ მუთანავია წაყა ემერა ბატი ბატი ალუგო ჰებ მაც ასაი ჰებ ბუქთინგირა რა კასი ბოქლებ ჯო ჰებ ბუგო ადნიცეთ აბი ათასჯი დრაჩ მეჯო ბუგო ჰებ მაც ასაი ყალაი ჰესუ ჰინკიალდასა წუნუ ჭეზე ნუხგი ჰეჭ ცინგი ინსანასე ილლა ბისამდი უცუნ ჩუნგურონანი ავარაგას აბულიგო სალლალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ მან იაბმალი მა ბაინა ლიჰიაიჰი შიუჩუ გონიგი ლა ჯინდიცა ჟინდირგო კიაბონი ხალო ჰამუდა ჭობუგი მაცდი ვა მა ბაინა რიჯლაიჰი კიაბგო ბო ხატო ჭობუგი ჰავრატი ქუეზე ტაბოს جيبت هسي أرجعت لازم أبو سبيلا سوكي حديث أبو أبلغ صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد إيمان لغس إيمان ريت أقتلالي هسورك بيت أقتزعان ولا يستقيم قلبه هسو بيت ريت أقتلالي حتى يستقيم لسانه هسو مات بيت أقتزعان Sufyan ibn Abdullah ispisa hadis halda radijallahu anhu vas hes Abu Lugojins Abu Miljarića su avara hadis ni dutstil bitil bi amrin ahtasimu bihi jindica kojze هيكريك أنجي بقادس أمر بيت الجندة أورغس أولو قلدس أبلا ربي الله جيد بيت إلهن الله هو دوت سبيشن سبي إيمان حبيلا هيب شوها بيلا ثم استقيم цинки мувит унча дила аллас абро гиҳабун аварга махтара дреқон кукаду мувит унча хадужин сеқанил накуди я расулаллаҳ ма ахвафу ма тахафу алай бишунго жинди дур хинқи бугжо шир дил бугеб я авара фаахаза билисани нафси аваргас жинди бо мацӣ кун абулюго ҳаа ҳад мац бугил бишунго хинқи бугеб ҷо термизи аз бисал ҳадис ибну умари цаулиго радиаллаҳу анҳума қол Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem La tuksirul kalama bi gayri zikrillah Allah lehseytun batiyat kalam var enerjit emir habuge fa inna kasratel kalami bi gayri zikrillah taala Allah lehseytun batiyat gure emir habura kalam hebugila kasvatun lil kalbi durra kaç habul evjogul heb Bişşungu Allah hastasa lik kadavçi hev bilsin bijin bira kaç avçi Muaviz biçin Mütingi radıyallahu anhu ciddi sik anne avargasta ya Resulallah أخبرني نتسدد بته بعمل عمار يدخلني الجنة ويباعدني عن النار جيو الجنة ميتوه نولو جيو جحد سيريك أذهبوا بعمل بيت الجدة في أبسوات أن معزز أورغس أورغس أقول تنجي لقد سألت عن عظيم تأك أديا جوهيك أن الجندود سخيا معاذ ким бугуниги ҳебил биҳа ябҷо бугилтинги аллаҳ аз ҷинди биҳа ҳабуро чи асе аварадас битунивтинги таъбудуллоҳ дуц аллаҳ аз лафти ҳабе ҳесси акал чиги дуцакуге ва туқима солата какбай ва тутия заката закатле рамаданах калкой халқанани ҳежги ҳабе хаду аваргас овултинги ала адуллука дис мунтуилиш дуд махилиш ала абобилхайри хитлиякуб თავავი მუწბი შალანი მასლიშტი დუდე მუაზ ალარ გასაულჩინგი ასამ მუჯუნა ბიშუნზე ჰე ბუგილა ყალუც ქოლე ჰე ბუგილ ჯუნა ჰე ბუგილ ჩინგი მუჯ ჟა ჰადასა წუნულე მუნი ფა ყალასა წუნულე მუ მუნა ჰადასა წუნულე ბუგი დუცებე ბუ ფარდაო ვასადაკათუ სადაკა კი ბუგილა ჰესკი ინდი ჩინი ალარ გასა თუ ფიგულ ხატრი ათა მუნა ჰალ ბუ სვინა ბულა შეცა წასვინა ბულე ბადინ وصلاة الرجل شياس بالي كاكي بوغيلا ردات وقهم في جو في الليل سردين هدوخيا تتوقهم بالي كاكي بوغيلا خدو أول بس أول قران اخو ايات فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا جديد سيلا جديد لجدل خوبل إخيل رخل العدم للا وإن ماتبتون الله سكاكلوان الله سكاكلوان هسو رحمتك خلفهم аллахасира хунчорил адама хелилан амцаулутини аваргаса цинги аваргас авлуго ала ухбирука бираъсил амр киннаднигӣ ишафу бетэршиба битниш я муаз ва амуди ҳету хубишиа битниш ва дурвату санамиҳи ҳету бишибо борхата бакъатуги оҳшиба битниш дилмуаз бала я расулаллаҳ битила я аллахасу аварадан абулутин муадца اول بس بيتم يقول رأس الأمر كينا بيجي إيش هفو بتئر الإسلام هبوغو إسلام شبوغو نيجي عمل دو دسان قبول هبس كاناني بيشن سبه شرط هبوغو إسلام مون بسول ما نوكين وعموده هب دو دينا شو حبي هب جيلة تنجي الصلاة وكاك بوغيلة وذروة سنامي هي بيشن بو بول حتى باك أثو بيتو الجهاد هبوغي الجهاد نأولي وأورا بسان ثم قالت أبلغ ألا أخبرك بملاك ذلك كل هبكين الغط أدا هبكين قرصاشن الأدا خفي كشل هبول بيتنش دلجنس دود يا معاذ أورغس أول تنجي كف عليك هذا ما تكويل دل ما تكويل دل معاذ بيتشاقي لهب عمل أخذي جيت عجائب كابون هيك أمل تنجي يا رسول الله وإنا لمؤخذون بما نتكلم به هباتس أحمين أبونجي هل تخيش تلجدي عطوبة هبيز بوغي أول بس أولو بثحك لك أمك إبلا ثمون كما يويل معاذ عدم ري خوليش هور هورمز أجوجا حثوري جدير ماتس الحبورة بعماص حبار خنقولوناني عقبة ابن عامر سبيشني رضي الله عنه قال جنس أبوني أور بس من نجات خسرت لشيجو أور بن أبون أور بس أبوني لتنجي أمسك عليك لسانك خاصة فيزيش بكم بوكي دوتس دورغو ماتسكوي وليسعك بيتك دوتس باتقولا مجلس هالبيتون دوتس لدورغو ركحة بتأتشي هبي وكي على خطيئتك دودا سانغو كارو منهز داغي مم حشماتون مم عدي أبو دردائس أبو لغو إنما جعلت لك أذنان وفم واحد الله أستوي بيجن بوغيل كيغو عندي خا تحق ألغي قم بوغيل بوغيل du du da emira braqin dila du tsbitun aldasa emira hene kildil munha emir gaga dialdasa hem matsatu balahal chiasi bachune he tsaq emira bugo he su bishun qadi habi adam az gurtlo bishun go tubi tarabi jigitin heldasa salamat go khut ularu tsuhu qana akal charigununani he bala he buksingi alghibatu ghibat الله أسألكم أن أضاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا وآهل إيمان فور العدم وقش مبين شمون الله أسدود خد أبها بلغو اجتنبوا كثيرا من الظن نجري كثير عمير рак аҷо киалдаса ноҷое бо аҳлуал дехун динахту ватса дехун мекхея пикру рак аҷо киалдас нуж цӯнун чадил кугеги ноҷе дидина инна баъда донни исмун ғемериса чияс тарак акколе ҷуха чочоҳе мунаҳ букин беҳулила вала таҷассасу ноҷетсила чутал аибал цехон чутал хадунуш чӯҳунге вала яғтаб баъдукум баъда ноҷетсил чояс чогиаста на қасан ғибат ҳабуге аюҳиббу аҳадукум ноҷеб чонигиасибо қулиш ан якула лаҳма ахиҳи майтан факаритумӯ ножи бухаро динашу вақса сулҳан кӯй ножи ботулиш ботуларила бичну ала факаритумуҳу ноитебри хунила ваттақуллаҳа нуж асифиз аллаҳа сутҳинқа ин аллаҳа таввабу рраҳим ҳаққунго аллаҳ ҳеугил ҷиндис тавбу қабул ҳабулев гурфу леугилеҳев аллаҳ ибну касири цаб аятату шарҳ ҳабула бухаруго маъзин абурав асҳаб радияллаҳу анҳу ва чин баварарасуке саллаллаҳу алайҳи васаллам فقال هس أبلتين يا رسول الله إني قد زنيت حق شون بجيت أسيل زنا كانيلا أورك دوي خنو سنوك أورك أسيل ناك خلا هزولوغو هس تنجي تكرار هبون أبولوغو أم خما هتنجي جيت أصحاب جو كاني خبيشاسو أورك في الخامس ეს ბიცუნუცინგი ჰად ჰად ჯოგუ გილ ჰანი ჯინდა ჰე ავარნას აუთინგი დუი ვოტუმუ გშიბინ ამონ ეს აურიგო ანთუ დაჰირანი დუცი ვაცა დაბის ბოტუმუ გილ ჯინდი ჯინდი კოლებ ჰად ჰაბის ბოტუმუ გილ ჯინდი იმან ახვაჩუნი გო ჰევჩი ავარგას უფე ფა ამარა ბი რაჯმიჰი ფარუჯიმ ავარგას ამრო ჰაგული ცინგი ჭინხიც ვეჯუ ჭვაი ჰიონ ამონ ჭვაი ცინგი ჰევ ეპაკა თუ ამიას ავარგას ფრაული ცინგი კიგო ასჰაბ გარგადული ҳағав чи аст на ҳағав асҳаб аст на қасам алам тара ила ҳада баҳди ҳав асҳаб аст уқа аллаҳ аст ҷинди раъи бахчун ук арав ҳав ила фалам тадаҳу нафсу ҷинди бо нафс ҳев течил дила авар гасу ки бахчун ҳои адин ила чимих гиречун чуазамун ил ҷивго хитнан абдуллаҳ лутинги авар гаста хаду ҳел ритлани тинги цо хорам хамил балкам бугеат шомя аваргас аулутинги фуланамги фуланамги киягу чикил билугер ҳелрач амиат аваргас аулутинги факула мин ҷифати ҳазал ҳимар канайдил ҳанчи ҳаб балкан таб хамил киятгу абулугу ғафара аллаҳу лака я расулаллаҳ аллаҳ гул ҳагил аварад ва ҳал юккалу ҳаза ҳаҷоги ҳаб кинандил ҳаб каналер қала имас аваргас аулугу فما علمتما من اخيكما نجئتكو خبر الغيبات نجئ بواتس نقصان تدهت اشد اكل من هذا حب كان يلد سغي كوتاكا بوبيرا والذي نفسي بيده جد الناس كل دوبوغي الله اسحاق ينهد لتنجي اورا انه الان لفي انهار الجنه هيو لما عزيل هالسرعه الجنه بوغي روكا تشودولو بيل هو خيان غامس فيها هين جان بوك قماق نوبي ديل هو توج أب إسناد عن باج الحديث بوغو أنس بن رضي الله عنه قال أورنس أبو صلى الله عليه وسلم لما عرج بي جيو واتشر واتشرميخ في المعراجة في شا مررت بقوم جيو أن التقامت أسقصان لهم أظفار من نحاس هيدو بوك أن بلا بخول مخول ما خلوك أن هيدو خلطها يخمشون وجوههم وصدورهم بيت أمبالو أن الجدي بهور مالغي كرين الجريت أمبالو أن الهزا جنسي قانلا من هؤلاء يا جبريل هل شار عدم ليلة جبريل هذه بعذاب في الجاروجل أورغس جبريل أثبت نتنجي هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس هل رجل الجديد صغيبات بوتان هنا عدم هم فنا رك أرى العدم ويقعون في أعراضهم هزو چستا ترکولوب ار عدما هل رو هاو عائشة تسأبلوغو جندي تسأوميل دي خات هما خا صفية دي خونخا قوق اي عدمي جين هايا أبوم فقال هل مخات سيمبا كون أول بس جند أبو ميلا لقد قلت كلمة دوت صاحب راعي دوت صاحب أبو ميلا راعي لو مزجت دماء البحر لمزجته هب دوت أبو رب راعي رفحت بنجوبو زبونني هب بيتن خيسي زبيل أنيلا هفلا هدا عنگی زحمت ابراه بوبیل هم حدیثت اول گست که بیتونیتین صلی الله علیه و سلم حق کنگو نجر بیاوگی نجر بودصابیگی نجر چست آبی خرموش غیبت حبون نقصن الحز علیکم حرامون هم نجر حرام بگو ابي برزة الاسلامي اسبيس الحديث هاد اورغس ابو لغو يا معشر من امن بلسانه ya man sal iman dihun wa lam yadkhul al iman qalba hakit jigi iman tun jetun bi adama la taqtabu al muslimin bu surat naqasan nojet ribat habuge nojet hebul ungut abit ekhoge fa innahu man tattabi awrata afihi shugun gijin de dinah shuwatsa sul ungut abi aibat ekhaz hilda khadutun allah ხადუ თუნ ლეჰესულ ბანგუთ აზ ხადუ ალაჰას ჰევგი ყვატი ჭვა დაულილა ვალავ ფიჯავ ფიბაიტი ჰიჯინ დი ბურო ხოჟანი ვახჩ მუგუნა ნიგი ლებატინ აბურა ხმანა ალი ზაც რექსულ უცინგი ანთან ქურა ახა კალღაიბა რი კადუ გენდუ ბოვაც დიმაია ქრაჰუ ჰესი ბოთ ლარ ჯოალ და თუნ დუც რექსეი ჰე ბუგი ლებატ სავა ამხანა ნაცან ფიბადანი ნი ბატახ ლეჭილა ჰესულ ჩერ ხახუ ბუგე ცომ ხსანში ჰე დაი ჭაიბუ ლუცა берав қалидаву бин берав қӯрараву бин халатавин қоқавин баъд ҳечо насаба шуд унтизабедуца дур эмен ҳардинаву бин мун индиалдасу бин мун фасиқаву бин хасисаву бин абун баъд ҳечо ҳесу хулуқату хукадуц абулебрағӣ кӯша хулуқатуву бин бахилаву бин чӯҳалаву бин чи аст нақасан абулебрағӣ ҳеббубили ғибатин абулебҷо Пехли далил ги аваргас абулиго саллаллаху алейхи ва саллам ғивад чия джин ҳи қамиат аваргас абулиго викрука ахака бима якраҳу дуд садур бувад ҳесси бот уварив жуалда хмурехсей ҳеббугила ғивад ин абул аваргас абулу тинги жинс абуле ҷо ҳесу бугонани ҳебколиштил ғивад аваргас абулу ин кана фи афика ма тақул дуд абуле ҷо вақт сасук бадханани фақади табтаҳуду цабуражу ғибатҳу дила дуца ҳечебҷу абунани фақат баҳаттаҳу дуц ҳедас ки кудиабил буҳтанту мила ҳесте ҳедиго қалах абунеб раъи гурунаниги ғибатат ворте уна чи аста нақаса дуц ҳабур ишара бука хуара тара қаламат хуан тара ҷо бука ҳебки унила ғибатате ворте ваълам ҳедиго дуда хай анна алмустамия лилғибати ғибат то бидина хуват сасна тасан хабули мехас эне кун чараучиги шари кун фиха хеб ғибат асу таакал чи хабура учи уго ولا يتخلص من اسم سماعها هيك تو عينك كار هيك ما هذا سواد سطورو هذا الامكان هبور او شي غورو ناني هذا الامكان هبور او شي غورو ناني اول ناس بيت صلى الله عليه وسلم шивчуго нигила жинда аско цоги гина шуваца су қадро родоан хабул гирарн ҷи вутсун чаравчи аллаҳ ҳасил метерқиамас қоат кинани хақатсеве ҳевге родоан хабулила аварагас абулгу саллаллаҳу алайҳи васаллам ман ҳама муъминан мин мунафиқин яъибуҳу аиб чале мунафиқ астаса муъмин чи асу чест цӯнун шивчуго нигӣ баъаса аллаҳу малакан яҳмӣ лаҳмаҳу يوم القيامة من نار جهنم الله سويت ولتنجي هوجي جوجاحة تقال ستوني زي ملايك هانشي إنسان غيبات هفوت كي أثي بوغو سبابا هس هبابا تسا بوغو دور تو إنسان أستا تسيبا كين دور تسيبا كامي خطا دور إركينغو ماتس بيشان طولا هس تناك حسان كتازي هباك أكتلة چي أسا فيك روابيسكولي ديلا غيبات هفوغي هبجيني سابولي مناح هفوغي კი აბლი საბაბუ კინბე ჰულლაჩი ღიბათას თქიასე მუვაფაკათულ აკრანი ჰამანზაბაზ და ცადათა ჰეზ და ბეთი თუ ბიხიზე ჰეზ და ცო დინა ფუვაც სასანჯო აბულ მეხას ჟივიშ უცუნ ჩელან აბუმ ჰეზ და ცადათ რეკეზუმ ჰე ნაფასან გარგადი ჰეზ კივაჩუნ ბეგულეჩი ღიბათას თქიავდე ცოგი ჰებ საბაბუ კინბე ჰულილა жиндир бо нафс цоги аз тасаккодоту бихизаби чи аз фа ҳа фулану чи ҷаҳилаву гин ҳав ҳадин унгути бугеру гин ҷивго ветсисха роги какун ҳединанки кезбеу илла чи асу ғибат амма илаҷу ғиба амма ҳев ғибат ҳаст лекинан хане теца лечения ҳабил кинан ҳев нете нафсат аз инабизе фалиълами мухтар жиниц ғибат ҳабуд чи аста тас кола аннаҳу билғибати жиниц ҳабуду ғибат ҳадатон დემო გინა ალაჰა სუნცინ ბა ფიალი ჯინდი ცბა ქალა ქაგულ უგეჩი დემო გინა ჯინდი ჯინდი გოშიკი ჰემ ჯინდი ნახასან ახალი უგეჩი ასე ბიჭულ უგეჩი აჩი ჰესუ თიკი თუ ალანი ყიამას ყოთა ჰესუ თიკი ვო ჟიუნა ქასა ქახაჩი ასე ქუში ყოლა ასი ვითინგი ჰედინგო ისანას ბიჭი სკოლა ჰაკუმუ ტადი ალა ალაჰ Эву кинха иннаху лабил мирсад кинна мигилаза дирс хабули жуада хаду халкуро аллаху кинхас гуцинги хеста хеста бичис кола анна малака хақму малайцавац хес абуров абуров ши барай қали букин аллах си қуръана бичин буго ва ма ялфизу мин қаулин инсана силя чони гирай абуваро илла ладайҳи рақибун атид хеста абуров ҷо қали кигу малайку гуронаниха ისანა ზეგოთნობა თანანი ბიშენ ხილია მუმინჩი თუნჯიგუ კინი ეს დახასკოლა აბუნუ სადაშხადი ეს ბიცა ჰადისა ბუკო ავარ გასტი ხულუგესა ბიშენ ხილია ბუსუბა ბიშავ ავარ გას აბულ ცინგი დელუგი და მან სალი მან მუსლიმუნა ჯინდიცა ბუსუბა ბისალმა ფოთარა ჯუგი და ჯუ მილისანი ჰიოიადიჰი ჯინდი მაცალდასკი ჯინდი ფერალდასაგი ახირალდაგი أبو موسى الأشعري يثبت الحديث الدبور قال إذا أصبح ابن آدم أورغس أبرغ صلى الله عليه وسلم أدام الحمر رضا الوقت ومحثا فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان كنا نجي إنسانا سلوك بوتسا هارو البوك أميلا حيل هارو البوك أميلا ما تصدى تقول اتق الله فينا من الله سطحين كلا فإنها نحن بك نيج кина лубуц аулила ниж бугил дух балахун жедее ҷазаҳа булила дуд сабиц раҷолдарикон فإن استقمت يا مات مبيت انشانني استقمنا جاغريت انشوليلا وإن إغواجتا أما من هت هت أناني دوت سميك يقوبيت أناني إغواجتنا جاغي هتنا هت هت أوليلا الله استفيد تغي حقا كوزي باتوا الحمد لله رب العالمين